Սպորտը սահմաններ չունի, այն դուրս է քաղաքականությունից։ Սրանք պրոֆեսիոնալ սպորտի հանրահարճակ սկզբունքներն են, որոնք ինչպես բարձվում է, ամենևին էլ բացարձակ չեն։ 5 առաջնություն Հենց այսքան մրցույթի կարող էին մասնակցել Արցախցի մարզիկները, եթե Ադրբեջանը չփակեր Արցախի կենքի ճանապարհը։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետ Դանիել Մկրտչյանն է պատմում։ Արցախի մարզիկները պետք է մասնակցեին դեռ դեկտեմբեր ամսին երկու հայաստանյան առաջնությունների, բասկետբոլի 16 տարեկան պատայների առաջնություն կուսակցության շարունակությանը, հերթական դուրերին, ինչպես նաև ուժային հերամարտի եւ ազատ ոչին մշամարտի Հայաստանի առաջնություններին Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով հազարավոր ընտանիքներ կիսվել են։ Հայաստանում իրենց ծնողներից հեռու են գտնվում նաև Արցախցի մի շարք մարզիկներ։ Դրականն ու բացասականն այստեղ համակշռում են։ Հայաստանում մնացած մարզիկները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու Երևանում եւ արտերկրում կազմակերպված սպորտային միջոցառումներին։ Մեր մարզիկները մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել։ Փետրվարի 11-ին Երևան քաղաքում անցկացված Հայաստանի երիտասարդների բռնցքամարտի առաջնությանը 54 կիլոգրամ քաշային կարգում Արցախցի Երիտ Արստավյանը նվաճեց Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոնի կոչումը, իսկ նույն պատճառով Երևանում մնացած Միխայել Մղթարյանը Հայաստանի կարատեի մեծահասակների 35 5-րդ առաջնությունում Միխայել Մղտարյանը 7-րդ անգամ գրավեց ոսկե մեդալ կատամարցակարգով։ Իսկ փետրվարի 11-ին Բելարուսիայում տեղի ունեցավ միջազգային մրցաշար, մրցաշարը կոչվում էր Նապրիզի պրեզիդենտա Բելարուսի, որտեղ Արցախցի Սամբիս Վարդնչալյանը գրավեց ոսկե մեդալ Սովորաբար ազգային առաջնությունները անց են կացվում տարվա սկզբին, ասում է Դանիելը։ Հետո արդեն մարզիկները պատրաստվում են միջազգային առաջնություններին։ Մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված մեր մարզիկները զրկվել են լիարժեք մարզվելու հնարավորությունից հաշվի առնելով էլեկտրակայանի հովարային անջատումների եւ մարզական յութական ուսումնասիրության ջերմության բացակայությունը մեր կողմից որպես ժամանակավոր ու ստավիճակի լուծումներ են գտել դպրոցների արկայության դեպքում, քանի որ մեր մարզիկները 90%-ը մարզում են հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճներում, եթե դպրոց չի լինում, դպրոցը փակալինում մենք առավոտյան ժամերին, այսինքն երբ բնական լույսի եւ արևի գործում ենք այդ հնարավորությունը, որ ուժ ժամերի լույսի եւ ջերուցման հետ կապված հնարավոր մեղմացում լինի Կրճատվել է նաև պարապմունքներին եւ մարզումներին հատկացված ժամանակահատվածը, որ เป զի մարզիկները չմրսեն եւ չհիվանդանան։ Տարիքով փոքր մարզիկների պարապմունքները լրիվությամբ դադարեցվել են։ Մարզիչները սահմանափակվում են տնային առաջադրանքներ եւ անհատական հանձնարարություններ տալով։ Տեղական մարզական միջոցառումները նախատեսված է անցկացնել փետրվարի 3-րդ տասնօրյակում, բայց այս միջոցառումների անցկացումը եւս հարցականի տակ է, ասում է Դանիել Մկրտչյանը։ Այն պայմանավորված է մարզասրահներում ջերուցման բացակայությամբ։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։